bakaze muri ano makuru twabateguriye agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira umukuru w'igihugu petero nkuru nziza yarakoranije kuri uyu wa gatanu imvukira z'intara ya makamba aho barabiye hamwe ibijyanye n'iterambere nayo mu rugendo arimo hariya mu ntara ya Cibitoke umutambukanyi w'umukuru w'igihugu denise nkuru nziza kuri uyu wa gatandatu yatanze imfashanyo igizwe n'ibifungugwa ku miryango y'abanaho nikora nayo kuva ku munsi wa mbere niho hazotangura inyigisho nkarishabwenge zaba zo kwigisha abandi ibijyanye n'ubuhinga bwo kwigisha bugiye gukoreshwa mu gice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye poste fondamentale izo nizo ngingo nkuru nkuru zigize ano twabateguriye mu kanya isase n'idonido ry'ano makuru aya makuru tugira tubashikirize mushobora kandi kuyakurikirana ku buhinga nkurukana bumenyi aho ni kuri wezi 3 akaburungu radio nderagakura akaburungu.com narimeje kuyabwira mu ngingo nkuru nkuru zano makuru umukuru w'igihugu Petero nkuru nziza arakoranije kuri wa gatanu imvukira zo mu ntara ya Makamba ku mugwa mukuru wa commune Kayogoro nkuko bishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Gervais yabayeho ngo ahanini barabiye hamwe ibijyanye n'iterambere ni inama ahanini yari yihweza ibibazo bijyanye n'iterambere by’intara mu gutangura rero buramatari byashikirije ingene ibintu byifashe muri rusange aho wasanga umutekano wifashe neza muri kimenyamenya nuko n'abarundi bari barahunze ibihuha bitagira mvura abarenga ibihumbi mirongo itatu na bitatu bamaze gutahuka ku vyerekeye ibikorwa naho nyene arashima kuko abenegihugu muri iyi ntara bari ku bikorwa mbere yanavuze yuko imvukira z'iyi ntara bari bariyubakira ibiro vya buramatari bizoba bifise inzu zigerekeranye zishika kuri zitanu hanyuma bamwe mu bavuka ntara bari mu nama bamwunganiye mu byo basaba bakavuga bati iyi ntara yacu ni nziza ariko urudandaza rutemewe n'amategeko ntirworohereza ibigega bya leta muri iyi ntara bavuze kandi yuko hariho uturere tumwe tumwe usanga bakeneye umuyaga nkuba bavuze kandi yuko bakeneye hamwe hamwe ibikoresho byo kubaka inyubako y'amashuri y'amavuriro n'ibindi bavuze kandi yuko hakenewe yuko hasubirwamwo itegeko rigenga ingo kubera yuko hari ikibazo cyo guharika nyine tubera umukuru w'igihugu rero yabashimiye ko bahagarariye amahoro n'umutekano kandi ko bari no ku bikorwa aca aravuga yuko ashimira indongozi zitandukanye mu gihugu aho bamaze iminsi bajya mu gihugu hagati gufasha bene gihugu gutunganya imigambi yabo y'iterambere y'iterambere ati leta naho yofasha uruhara runini nubwo nyene abo bavuka ntara n'ikimenyamenya iyo nyubako iriko irubakwa ibiro buramatara azokoreramwo ari ikintu gikomeye cyane ati ngira ngo ntibyari bwaboneke muri iki gihugu ati bishobora kuba mbere ari n'ivya mbere muri Afrika yose eh, enya umukuru w'igihugu yahejeje inama aho impanuro abavuka ntara ba makamba abasaba gukomeza ya makomite y'umutekano no guterera ibyiyumviro byubaka wa mugwi ujejwe gutunganya ibiyago hagati y'aba y'abarundi hamwe na wa mugwi ujejwe kumenya ukuri no kurwanisha abarundi inyuma iyo nama umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaciye yifatanya n'umushikiranganje w'indero mu gutanguza igikorwa cyo gutanga amata y'inka ku mashuri shingiro agaburira abanyeshuri ibyo bita cantine scolaire aho abanyeshuri igihumbi n'amajana abiri bo kwishuri shingiro rya Kayogoro ya kabiri bahawe amata mu nyuma umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaciye yifatanya n'abanyagihugu mu kubaka ikigo cy'imyuga aho nyene mu Kayogoro ngoro kuri uyu wa gatandatu naho umukuru w'igihugu Petero nkuru nziza akaba yifatikanije n'abenegihugu mu bikorwa byo kubaka ibiro by'intara ya Makamba y'igorofa zitanu hanyuma yaho aja ku kibuga cy'inkino cya kijambere imakamba nyene hoho naho nyene ni mu bikorwa byo kubaka tugaruke kuri iyo nkuru ijyanye no guha amata abanyeshuri biga ku mashuri asanzwe afungurirwa umushikiranganji Janvier Ndirahisha amenyesha ko ayo mata aje yiyongera ku zindi fungurwa zahora zigaburirwa abo banyeshure amenyesha kandi n'izindi mvo zatumye batanguza uwo mugambi twagize igikorwa cyo guha amata abanyeshuri biga kubera ko mu bushikiranganji turongoye hariho amashuri asanzwe agaburirwa mu buryo bwa leta bafatikanije na pamu ibifungurwa babagaburira rero byinshi byari ibiharage ibigori ubugari kandi muzi yuko amata twese tuvuga yuko urose amata aba yikwiye niho rero twaba twiyumvira tuti nta kuntu aho amashuri babagaburira twoshiramo amata hanyuma tuca tuvuga tuti reka turabe ko bishoboka tuca turaronka rero umurundi n'umurundi akora amata kumbure benshi ntibari bamuzi uyakora n'umurundi yitwa juma hamama abamuzi yuko mu migambi y'igihugu ari uguteza imbere aborozi abo borozi rero kenshi hariho bahora bidoga ngo inka zabo zirakamwa ariko amata kenshi bakayasesa ni uburyo rero bw'uko ayo mata yo mu burundi atosubira guseswa turaba rero yuko mu bushikiranganji bw'indero aho amashuri agaburirwa twoheza tukabaha ayo mata hama ikindi umuntu yoshikako ni uko byari bigoye kwerekana akamaro k'amata mu buryo bwo gusa gutunganya ibikorwa bya leta ariko ubu biciye mw'iryo hinguriro tugaheza bakayadandaza umugaragaro tuzoheza rero batange tagisi icyo duheba mu byo twabagaburira ducuka umubandanya hanyuma tugaca dutera akamo n'ababyeyi yuko bo kwigora akazomushorera kubera ko amata arafise akamaro mu buzima bw'umwana Isa zitandatu n'iminota mirongo ibiri n'umunani muri studio za radio nderagakora amakuru twabateguriye arabandanya mu rugendo arimwo hariya mu ntara ya Cibitoke umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise nziza kuri wa gatandatu yagendeye amavuriro atandukanye aho yatanze n'imfashanyo ku mavuriro yagendeye hamwe no ku miryango y'abantu nikora ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Claude Nsengiyumva umutambukanyi w'umukuru w'igihugu reverande pasiteri denise Nkuru nziza yifatikanije n'abenegihugu mu bikorwa byo kwagura inzu ababyeyi bibarukiramwo bita maternite be n'inzu yo kugwariramwo abana bato bita pediatri yaciye aha imfashanyo yarigizwe n'amakinga y'abafise ubumuga be n'ibindi bikoresho bifasha mu kugorora abamugaye aho nyene yaciye atanga imfashanyo kuri bantahonikora baba baba ijana reverande pasiteri denise nkurunziza yaciye atanga imfashanyo ku muryango wibarutse ubushyuri akaba yawuhaye amata y'ifu ibiro cumi na bibiri by'isukari akaba atatwo bari bafise kuri ibyo bitaro avuye ngaho akaba yaciye agendera irerero ry'imfubyi house of hope riri i karurama ahasanzwe harerewe abana b'imfubyi mirongo itatu na batatu irerero ry'ishyirahamwe jeunesse Paul christ mu burundi Burundi muri iryo rerero Denise Nkuru nziza yabafashishije imfashanyo igizwe n'umuceri amasabune amasafuriya eka n'ibindi bikoresho bitandukanye cegera curongoye jeunesse paul christ mu burundi ndayizigiye efat akaba yakengurutse iyo mfashanyo ati izodufasha mu bitari bike cyane cyane mu gufungurira neza abana dutunze mu cibitoke jean claude nsengiyumva ku radiyo ndirayakura jean claude urakenuye nayo kuri uyu wa mbere niho hazotangura inyigisho nkarishabwenge z'abazokwigisha abandi bijanye n'ubuhinga bwo kwigisha bugiye gukoreshwa mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye poste fondamentale nk'uko bimenyeshwa n'umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho Chantal Bajinyura ngo inyigisho zateguwe zizotangwa mu mice itatu Chantal Bajinyura avuga kandi ko abigisha ibihumbi mirongo ibiri aribo bitezwe kuzokwigishwa mu mpera z'izo nyigisho harimo nabo mu mashuri y'abigenga icya mbere nohera ko eh, ni intumbero y'izo nyigisho nkarishabwenge tuzohabigisha ni ukuvuga ko izo nyigisho zitazoba zijyanye n'ibyigwa bwite ni ukuvuga ko uwuzokwigisha igifaransa tutazomwigisha igifaransa azokwigisha uwuzokwigisha ibiharuro ntazokwiga ibiharuro nyine azokwigisha mu ishuri ni ukuvuga ko izo nyigisho eh, ziraba ubwo buryo bushasha twita la pedagogie de l'integration abigisha bazoza muri izo nyigisho nkarishabwenge bazokwiga cyane cyane na pedagogi de l'integration bayumve babone ingene bagiye kuyishyira mu ngiro bakurikije ivyigwa icya kabiri rero nuko uko izo nyigisho zitunganijwe ubwa mbere hariho inyigisho nkarisha ku bayobozi ku bagenduzi b'amashuri abo nabo eh, inyigisho zabo zizotangura wa mbere bace biga indwi zitatu no kuvuga iminsi cumi 15 aho no kugira ngo babimenye neza babone neza icyo twita pedagogi icyo integration icarico hama nabo inyuma yabo tuzoca tugenda mu ntara turiko turarondera urutonde rw'abigisha bazoja mu nyigisho nkarisha imwe twita formation de formateur ni ukuvuga tuzotora abigisha igihumbi n'amajana atatu baza muri izo nyigisho formation de formateur tuzoshira hamwe imigwi ine ariko ikomine yose izoronkamwo imigwi y'abaza muri abo igihumbi n'amajana atatu inyuma y'abo igihumbi n'amajana atatu rero niho hazoca haba inyigisho nkarisha za bose bose ni ukuvuga abo bigisha bose bazokwigisha imyaka ya mbere y'inyuma y'ishure shingiro bagera ku bihumbi mirongo ibiri n'amashuri yigenga nabo nyene bazotegura ibisata nabo ntibasigare inyuma twese tugira ku rugero rumwe aya eh, amashuri yigenga bahora baza gukurikirana izo nyigisho ni kurya nyene niko tuzobigenza tuzobatumira baza hamwe n'abandi ariko ayo mashuri nibaza ko yo baritegura ingene yo tukiri mu gisata cy'inyigisho amashuri y'imyuga ya baba ijana na cumi n'indwi niyo yitezwe kuzoba yubatswe mu mwaka uza w'ibihumbi cumi na gatandatu ushyira ibihumbi cumi n'indwi kugira ngo azokwakira abazoba bahejeje ishuri shingiro ibyo akaba ari ibimenyeshwa n'umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho z'imyuga mu bushyikiranganji bw'abakozi ba leta n'akazi nshimirimana pascal akamenyesha ko icyo gikorwa cyo kubaka ayo mashuri bagikorana n'ubushyikiranganji butandukanye kandi ko hariho amakomine amwamwe amaze gutangura kuyubaka n'ayandi itaratangura pascal nshimirimana amenyesha ko bariko barategura ibizokenegwa nk'abarimu bigisha ibijyanye n'ubuhinga hamwe n'intonde z'ibyigwa bizotangwa Eh, tumaze iyi minsi dukorana n'ubundi bushikiranganje butandukanye nk'ubushikiranganje bw'ibikorwa bya leta ubushikiranganje gutunganya iterambere ry'amakomine muri icyo gisata rero turafashanya cyane mu bijyanye no mu kubaka amashuri y'imyuga mu makomine atarasanzwe yafise eka n'ayandi no mu kugwiza ayo mashuri y'imyuga kugira dufashe kwigisha abanyeshuri benshi igitigiri kinini mu mwaka uza igihumbi kimwe n'amajana na cumi na gatandatu ushirage mu kimwe n'amajana icyenda na cumi n'ine umugambi amakomine yihaye hariho ayamaze gutangura kubakwa ariko n'ayandi ataratangura kubakwa umugambi ushitse ku rwego rushimishije mu bushikiranganji bujejwe ikigega mu gisata kijejwe amasoko ya leta akaba ari iyo migambi iri amakomine yarungitse muri icyo gisata kugira bashobore gutanga urupapuro rwo kwemeza yuko ivyo bikorwa vyokorwa ayo mashuri rero urutonde dufise gushika ubu ni urutonde rw'amashuri yaba ijana na cumi n'indwi ayo mashuri rero tukibaza yuko amasoko atanzwe azoca yubakwa hanyuma natwe mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta n'ibikorwa tukaba turiko turategura intonde z'ivyigwa turiko turategura ibizokenerwa bisabwa nk'ibijanye n'urutonde rw'abarimu bazokwigisha ivyigwa e, twifuza yuko leta yoshobora kudufasha kugira ngo dushobore kuronswa abo barimu bize ubuhinga cyane cyane nk'ubuhinga bwo kurima no korora kugira ngo abo barimu aba aribo bazoca bashobora kwigisha mwene ivyo bisata mu gihe amakomine azoba yashimye yuko ibisa bisata byigishwa mu mashuri yabo y'imyuga amakuru twabateguriye arabandanya ibikorwa byo gutunganya ibyigwa by'ubuhinga bizokwigishwa mu myaka y'inyuma ya shure shingiro ngo bigeze ku ntambwe ya nyuma yo gutosora ibyo byigwa ibyo nibishyikirizwa n'umuyobozi w'ibiro bijejwe gutunganya inyigisho z'ubuhinga jonya jean claude akavuga yuko igikorwa gisigaye ari cyo kugwiza ibitabo bizokoreshwa n'abigisha hamwe n'abanyeshuri turi ko turaheraheza kuko turi ko turakora ibikorwa bya nyuma kugira ngo dutosora izo nyigisho ni ukumenyesha yuko mu kwezi kw'icyenda mu gisata cy'ubuhinga ku gihugu cyose tuzaba dufite ibisata mirongo ibiri na bitandatu muri ibyo bisata byose rero inyigisho by'ibyo bisata turi ko turaheraheza mbere bimwe bimwe byinshi byarabonetse dusigaje kubigwiza rero twebwe mu kw'icyenda nta ngorane ayo maporogaramu azaba yashobora kuboneka rero twebwe mu byerekeye by'ubuhinga abana bacu bazosohoka bize muri izi nyigisho zacu dukeneye ko baba bafite bafite ububasha bwo gukora ibintu by'ubuhinga bingana n'aka karere mbere no mu makongo hose kuko murabona ibintu by'ubuhinga biza birahindagurika rwose twararabye rero mbega mu bindi bihugu bibanyi mu bihugu by'iburayi canke muri eh, amerika canke muri aziya mu gisata kiniki mbega ubuhinga bugeze hehe muri ico gituma rero oh, twanahamagaye imbere mu gutegura izo nyigisho amashirahamwe yigenga n'aya leta kugira ngo batubarere eh, abakozi bakeneye ubuhinga bo bafise ico twaragikoze ni naco gituma eh, twatumiye amashirahamwe atari make kugira ngo badufashe gutegura izi nyigisho nshyashya zidutangura mu kwezi kw'icyenda amakuru twabateguriye kuri radiyo nderagakura arabandanya kuri uyu wa gatanu w'igenekerezo rya mirongo irindwi na kane ruheshi niho uburundi bwahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ibidukikije kurwanya ubugaragwa n'uruzuba ibirori bikaba byabereye nyaruhongoka muri zone gitaza ni muri komine muhuta intara ya rumonge ikivugo cy'uno mwaka kikaba ari twese hamwe duhangane n'ihindagurika ry'ibihe mu gukoresha neza ibidukikije icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu joseph butore ari nawe yateye iteka ibyo birori akaba yasabye abanyarumonge n'abarundi bose muri rusange kubungabunga ibidukikije ni inkuru ya mugenzi wacu bonaventure bankika icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph Butore ari nawe yateye iteka ivyo birori mw'ijambo ryiwe akaba yabanje kwibutsa akamaro k'ibidukikije ibiti birakoreshwa mu gutanga amasoko ntanganguvu akenerwa n'igice kinini c'abarundi aha twovuga mu gutegura imfungurwa mu gutunganya ibikoresho byankenerwa mu buzima bwa misi yose haba mu mashure mu makambi ya gisirikare canke y'igipolisi no mu akamaro k'amazi mu buzima bwa kiremwa muntu koko ntawo kwirirwa arakarandirako kuko twese turazi ko atamazi atabuzima isi nayo niyo mushinge w'ubuzima bwacu niyo ikoraniye ko ibidukikije n'ibinyabuzima byose tuboneyeho akaryo ko kubatera akamo ko kubungabunga neza umwembo mu gukora ibi bikurikira ubwa mbere kwijukira kubika neza umwimbu mu kurwanya isesagurwa ryawo ubwa kabiri kubungabunga isi ndimwa ubwa gatatu ku bafise amahinguriro n'abaguzi basabwe gukoresha neza imfungurwa zitangwa nk'umucafu mu gusubira kuzihinguramo ibindi bintu iyo bishoboka ku barimyi nabo bose bajejwe amahinguriro y'imfungurwa basabwe gukorera ku ntumbero zirashe mu guteza imbere ivyo bikorwa byo guhingura ibirimwa atabitakaye canke ngo bisesaguke uwo munsi ukaba wahuriranye no kugurura isekeza ryo kuyoreza amatuta y'ibiti bizoterwa mu ntara zose z'igihugu n'ubunyene icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph Butore twashaka kandi kwibutsa abarongoye abandi mu makomini nabe n'igihugu bose ko bokwitabira wa mugambi wa leta wo gutera ibiti hakaba hategekanijwe ko buri komine izotunganya ico gikorwa ku mahegitari ashika 50 twamenyesha kwigenekerezo rya gatanu gusobanura uheshu ko umwaka utashe ari umunsi mpuzamakungu wahariwe ibidukurikije hama igenekerezo rya 17 ruheshi naho hakaba ari umunsi wahariwe kurwanya ubugaragwa n'uruzuba uburundi rero bukaba bwashimye kubihimbariza rimwe kucivugo kigira kiti nduguriye twa mugina twese hamwe duhangane n'ihindagurika ry'ibihe mu gukoresha neza ibidukikije ndugaye twa mugina Bonaventure urakenuye na isabukuru ry'amareresi Festicab gira umunani ryarangiye kuri uyu wa gatanu ngabo Leonce arongoye akavuga ko icivugo cy'iryo sabukuru cyari gishingiye ku kungenire resi ishobora gufasha mu bintu byo kunywanisha no kurekuriranira mu Burundi Leonce Ngabo akavuga ko bino biho Burundi buitiyemwe bwakoze no kugisata cyo gutegura amareresi agasaba ko amahoro yogaruka amareresi akozwe n'abarundi abone kugwira iri sabukuru rigira munani rya fesika ni isabukuru rije mu gihe kitari gisanzwe ko murazi ko haciye umwaka turi mu bihe bigoye byo mu burundi abantu benshi baribaza ati none tubikore ntitubikore icyo tuvuga twebwe ni mu bihe ngibi abantu bitwa ko bakunda igihugu bitwa ko babona kure bitwa ko bashaka kubona amahoro n'amajambere bokora bakiyungunganya mu byumviro kugira ngo bagire icyo baterereye mu bene gihugu cyane cyane mu rwaruka rimwe na rimwe rusa n'urwadeukiye canke ruriko rurata imico yabo kugira ngo rufa bafashwe n'ibyo byiyumviro ama rero igishasha cya mbere novuga nuko muri sabukuru twari tuhagarikiye kivugo ingene ireresi ishobora gufasha mu bintu byo kunywanisha no kurekuranira mu barundi hama ikindi gishasha nuko uhagarikiye iri sabukuru yari umufasoni yitwa Njoki Muhoho ava muri Kenya yaradufashije rwose bararose n'abandi bashasha guhana nka UNICEF ubu basigaye abandi tunywana twifuza yuko rero amahoro yogaruka ari menshi ku buryo mu mwaka uza tuzoronka amareresi menshi akozwe n'abarundi igihe cy'isaha zitandatu n'iminota mirongo ine muri tiziyo za radiyo nderagakura ahanini naho amakuru twabateguriye agarukiye nkaba nkengurukiye mwebwe mwese mwaduteze yombi ndakengurukiye bagenzi bacu bo mu ruganda umwe wese ku cyo yaterereye eri irumva nariko ndayabashikiriza nkaba ndabikebanuye nayo ibiganiro bya radiyo nderagakura byo byo birabandanya